markus sura tati aya go'o yaade jeegom no isa yamɗintiniri gorko gom nder nyalaande fowtetende isa naati nder suudu waajorɗo ɗum kaden o tawi ton gorko mo jungo mum waati himɓe wonɓe ɗon ɓenno kora isa iɓe daarade ni o yamɗintinan gorko on nder nyalaande fowtetende den faa ɓe keɓa ko ɓe peliramo isaa wi'i mo jungo mum waati on umma dara hakkunde maɓɓe nden o ƴamiɓe ɗume dagi nder nyalaande fowteteende gollude ko wooɗi naa gollude ko boni dannude neɗɗo naa halkude ɗum amma ɓe jaabaake isaa daari ɓe e mone tiiɗal ɓerɗe maɓɓe ngal woyni yonki makko o wi'i gorko on foortu jungo maa on fortingo tan go yamɗiti faago warti hano goyato wakkati on farisa'en ɓen burti joɗodi e daraniɓe hirudus faa cawondira dow no ɓe bardata isa markus sura tati aya jeɗɗi yahde sappo e ɗiɗi no himɓe gardi to isa gaɗa majjum isa e aahiɓe muɗum dilli ɗon jehi maayo jama'aare mawnde ƴiwnde galili no tokki ɗum yimɓe ɗuɓɓe ƴuuɓe yahudiya urusalima idumiya ƴuuɓe lettugal maayo urdum kamɓe ƴuuɓe seraaji tirus e sidon nani ko o waɗata ɗum gari to makko isa wi'i aahiiɓe mumɓen ciryanuɗum laana to jama'aare nden ɓilla ɗum saabe ko o nyawtata ɗuɓɓe ɗum waɗi ko nyawɓe ɓen fuu no tefa yottaade mo faa no mema mo wakkati mo jinnaaji ji'imo fuu no kippo yeeso makko no kuuɓa no bi'a aan a ɓii allah omo sappana ɗi sanne to ɗi kumpita baagooto moy o woni markus suura tati aya sappo e tati yahde sappo e jeenayi no iisaa suɓori aahiiɓe sappo e ɗiɗo gaɗa majjum isa ƴancowi dow wamde noddi ɓe muuyi noddude ɓe gari to muɗum o suɓi sappo e ɗiɗo faa gonda e makko o lila ɗum en baajowo o hokkiɓe baawɗe riiwude ginnaaji du nani inɗe sappo e ɗiɗo ɓe usuɓi ɓen simon mo o inditiri piyeere yakuba e minum bi'eteeɗo yaaya ɓiɓɓe jebede ɓe o inditiri bowanerges ɓen maana majjum woni ɓiɓɓe riggaango kam e andire filippa bartolome matta tomas yakuba ɓi alfa tadde simon kiranowo suudu baaba e yahuda iskariyot jambotoɗo mo on markus sura tati aya laso yaade woronja no isa riwirta ginnaji e bawɗe allah gaɗa majjum o hooti wuro jama'aare hawriti dow makko kaden faa kanko e aahiiɓe makko keppi heɓude no ɓe nyaamira de jeydaaɓe isa nanuno ɗum nden garanimo ngam wi'aama hoore makko sottake janginoɓe tawreeta ƴiwnoɓe ursalima gari bi'i be'eljabol hoorejo ginnaaji on woni dow makko kanko hokkimo baawɗe riiwude ginnaaji ɗin nden iisaa noddi ɓe ɓe gara to muuɗum haalanariɓe nder kippol haala wi'i noy seyɗaani waawirta riiwude hoore mum de laamu feccake no haɓda fuu laamu gun waawataa heddaade kaden du de wuro feccake no haɓda fuu wuro gon waawataa heddaade denne nde seyɗaani feccake no haɓda e hoore mum fuu waawata heddaade hanti e muuɗum iisaa ɓeydi wi'ude baa gooto waawata naatude nder ɓaade gorko jom sembe teeta jawdi mum se hana artu haɓɓi joomum nom gina nden waawan hooƴude ko woni nder suudu muuɗum goonga kaalanammi on himɓe no baawi jaafaneede hakkeeji mum'en fuu e jennooje jenni allah fuu amma jennuɗo ruhu ceniiɗo on yaafataake abada hakke on wondan e joomum faa abada iisaa wi'irii non ngam ɓe bi'i omo wondi e ginnaaru ɗum markus suura tati aaya woronje e go'o yahde woronje e joyi miñiraaɓe iisaa e inna mum inna iisaa e miñiraaɓe iisaa worɓe gari dari yaasin lili o nodde tawi jama'aare nden no jooɗodi e makko no fiiliimo ɗon ɓe mbi'imo innama e miñiraaɓe ma no goni yaasin no kaajaama o jaabi o wi'i moy woni inna am e miñiraaɓe am o daari jooɗidiiɓe e makko no piiliimo ɓen o wi'i daa inna am e miñiraaɓe am ngam gaɗoowo muyɗe allah kam woni miñam gorko na miñam debbo na inna am